Din mormânt întun întunecat, Azi Hristos a înviat, a înviat, a înviat, Lumea iar s-a luminat, a înviat, a înviat, Lumea iar s-a luminat.